32. pitanje Da li je dozvoljeno formalno opštinsko venčanje bez obaveza prema ženi radi dobijanja papira? Bismillahirrahmanirrahim. To je privara i laž i ne dozvoljavamo i grijeh čak. Pa ne smije tako raditi. Allah najbolje zna.